mi preferas paroli e la coro. Iam oni demandis alla presidente Woodrow Wilson quion da tempo li besonas por prepari paroladon, al li respondis. Dependas de dia longhezzo. Se di dauros dec minutoin, mi besonus ne malpli ol du semainoin por prepari gin. Se di dauros duon horum, mi besonus unu semainon. Tamen se mi raitos paroladi tiel longe, kiel mi desiros, tiam mi ne besonos ion ain prepari. Mi jam estos preta. La respondo de la ex-presidento Wilson comprenigas che tempo limigo postulas concision. Iu mal pli da tempo oni disponas, des pli granda estas la defio igi ciun vorton valori. Lau mia esperto, nepreparita parolado plei ordinare donas ne alian resulton crom la iena. Au oni bedauras ne diron de gravai au diron de malgravai elementoi. Ne malofte oni demanda sin, kiel mi povis el lasi tiun informon, au ve kiel mi povis el babili tion. Nestio, kiel prepari sin estas la plei ofta causo kial oni ne prepara sin. Ču usi computilon au paperon. Cium metodon usi? Existas ancora alia, multe pli clariga, cae profunda causo, nome resisto. La celo de parolado, prelego, estas partodoni ideon, tio estas manieron rigardi la mondon. Manieron quiu favoras ne nur la preleganton, sed la vivon mem de la auscultantaro. Di estas mensa bildo, bela, cae potenza, almenau tiel disainas a vi, quiu presentigas tute clare cae colore. Tamen, dis vi trovos taugan manieron vortigi gin, di restos ia bildo en via capo, et se clara cae colora. Vortigo postulas ratian strebadon trovi la tauga in vortoin por bildigo de la ideo al aliuloi. Tio estas, quasi vi provus pentri peisagion, quium vi vidis dum voyagio. Ien instaligias, resistemo. Cial fari al si la penon meti ties vastetson en strictan cadron? Cial producti ion, cio aspectus necompleta, nefidela, et disforma, La ideon vi presento a vi ne kiel ion sen defectan, kion ne indas tusci, sed kiel crudajon. Tusci gin ne signifas deformi gin, sed forgi gin. Metallo restas metallo post fando. Argilo restas argilo post cnedo cae baco en forno. Preparo signifas la clopodon antaue vortigi vian ideon. Tio estas, la clopodo forgi ion utilan e la ideo cium vi desiras disconigi. Ion utilan alla publico. Tio estas, alla auscultantaro. Iu foie vi productos cae transdonos ion malgrandan, parteton de la tuto. Ia, tro da lumo, povas blindigi anstata o religi iu foie vi donos pli multe pli ne ciam vi povos prepari vin por prelegi paroladi sed ciam eblas paroli la certa structuro sed tio estas alia temo oni nur ne diru mi preferas paroli el la coro mem por pravigi sian nestion au resistemon prepari sin viai auscultantoi donas a vi cion plei valoran ili havas, la propran tempon. Prepari sin signifas el montri estimon pri io cio estas unica cae ne regiuebla. Cai via, kai ilia tempo, estas tia,